Kamusta? Ako si Detective Tweety Kachu at soising at usapan ako sa English, Spanish, Japanese, Tagalog Filipino, Cebuano, Ilocano, Hiligaynon, Bicol, Waray, Kapampangan at Pangasinan. Gumagawa ako ng mga cover ng lahat ng uri ng soising at paminsan-minsan ay gumagawa ako ng original na soising. Kapamilya online live livestream din ako.